Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. ver. Sentanfe. Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo Reino Democrático Galego. estrela, aqueles marchan. Outros veñen máis tristes e sañudos, pois a verdade amarga escrita tran nos apagados ollos e nas asienes caídas. Non digas nunca aos mozos que perdeches a risoña esperanza do que a vivir comeza sempre é amiga, só é enemiga mortal de que non Soy soy enemigo mortal de quien acaba. Bienvenidos a todos y a todas a Osapo sapoconchos, matutino de la Radio Calimera. La verdad es que hoy, bueno, comenzamos escoitando este tema, una, un arreglo, una performance que hay unos años ya hacían eh, eh, Cristina Pato, a la que escuchábamos a, la gaita, eh, la gran también música, poeta, Ujía Pedreira, ¿no? Eh, bueno, pues recordando también a la, a la gran Rosalía de Castro, de la que seguro que durante estos días ya estáis eh, eh, oyendo escoitar moito, e que aún continuaremos, ¿no? Porque, porque ven, dentro de pocos días se celebrará, o pues eso, ¿no? Día de Rosalía, el 23 de febrero. Pero bueno, nos desde aquí lo que queremos recomendarvos es que es que leáis, leáis moito, ¿no? Leáis a Rosalía, leáis poesía, leáis literatura en galego, porque la verdad es que, tenemos un mundo magnífico para, descubrir, eh, mergullarnos en la, literatura galega. Eh, bueno, eh, también en estas en las nuestras tradiciones, ¿no? En la la, música de, de aquí, que, es moita, ¿no? Pero queremos, oye, que si empezábamos tanto con Ujía Pedreira como con Cristina Pato, pues queremos ahora traer una, una muñeira. Llegan ellas, son el grupo Armadanzas del Laraño y el tema es Muñeira Bella de Ponteceso. al ritmo de las panderetas continuamos. Pues al ritmo de las panderetas. Pues al ritmo de las panderetas. Continuamos aquí nos sapoconchos o matutino de Radio Calimera. Que la verdad es que es un día un poco especial, ¿no? Porque vamos a comenzar eh, agradeciendo a, a grupo, a equipo de, de a Tribu, a este mítico grupo galego con ya 33 años de, de historia pero que otro día tuvieron amabilidad eh, de, poder dejarnos mergullarnos después de, de un ensayo porque les están preparando un concierto que tienen o próximo 19 de, febrero eh, en eh, casino 1989 de, de Carballo, un concierto donde pues eso, una de las cosas es también reclamar que este centro social no, se peche porque está amenazado por, por un tema de de la presión inmobiliaria, ¿no? y es de los pocos, como nos van a contar ellos también en la entrevista, ¿no? De los pocos lugares donde por la zona de, la Costa de Morte se puede se puede hacer música en directo. Ahí sí que ahora deixamos con esta entrevista en la noite con Cenzar. Radio Calines Alternativa. la verdad es que hoy es un día, una noche vamos a decir, porque hoy estamos grabando esta entrevista eh, de noche, después eh, no, sabemos cuáles serán las condiciones en el sentido de que él y él acaban de, terminar o, último ensayo del grupo, y es que hoy, como nos decían uno de los compas que teníamos aquí de, la radio de, de, los míticos, porque nos acabamos casi de aterrizar en Galicia, no, en Galicia nos decían que anda, vais a entrevistar a los padriños de, del rock galego. Pues bueno, hoy tenemos a, Nos con, nosotros, tenemos la suerte de tener en este Sapo Conchos nocturno a toda la equipo o aparte del equipo de, de Cenzar y nada, o primero mo, mo, buenas noches a todas y a todes. Buenas noches, Buenas noches. ¿Qué tal o, o ensayo? ¿Cómo ha ido? Muy duro, muy duro. Acabamos cerveza. se nota, se nota, se nota. Eso sí, eso sí, queda licor café ahí, ¿eh? Ah, vale, bueno, pues entonces eh, todavía pues, podéis ah, tirarle un par de, temas si, si, si, si hiciera falta, ¿no? De... <laughs> supoño, Nada, todos suponemos que, pensando ya en el, en el concierto de, de, próximo sábado en, en Carballo, ¿no? Sí, la verdad que sí, preparando las canciones ahí para para tocar en Carballo, que é un espacio que nos que nos presta moito, non? Porque ademais é, é un espacio recuperado, é, un, é unha sociedade cultural e recreativa que iba a desaparecer por especulación para facer uns, uns edificios e aí moitísima xente pois se involucrou e, e está sendo o único espazo de Carballo no que hai unha cultura aberta e libre fora da, da institucional, non? encantadísimo de allí, claro. Pero no, nos decías un sitio que, que, querían desalojar y eso, eso en Galicia esas cosas no pasan, no no no ser eso, no no <laughs> que, que a xente a verdade que vendo un poco vuestro recorrido eh, que, hemos estado ahí un poco pues haciendo historia, ¿no? de esos 33 años, la verdad que vemos que allá donde haya una reivindicación considerable, onde as cosas fazan falta, non? Eh, aí tamén ha estado a lo largo de, de estas tres décadas Cenzar. Bueno, porque somos parte do, do territorio expoliado, non? Entón, pois pues, eso supoño que influye, non? Aquí sempre houve unha problemáticas de jordas medioambientais, sociais, sí. as encrobas, Sogama, central térmica, no sé qué... igual. bueno, pues supongo que eso también nos concienció un poquillo, ¿no? sobre ciertos temas. Sí, no, porque repasando ahí un poco, ¿no? por ejemplo, ¿no? Vemos ahí, pues eso, de Pardiñas, como a un montón de, lugares, como, como tú bien dices, ¿no? Como donde, donde hacía falta y bueno, y donde por por desgracia eh, sigue sigue no vemos ahora que o el tema de las eólicas que los vertedoiros... que bueno que la verdad que por que por luitas no no no va a ser y bueno, un, disco que, que ¿no? no Porque ya hacía casi, ¿no? Si no teníamos mal malentendido, casi cinco años que, no teníais un, disco nuevo, ¿no? Claro, a ver, contando desde que se desde que salió o, o disco, sí, pero como estuvo a pandemia por lo medio, pues claro, último disco, penúltimo penúltimo mil 2015. Entonces, pasaron cinco años hasta el siguiente disco, pero ahora pasaron más, porque... no, pasaron, pero no sé qué antes pasaron. A ver, de años, dous de un disco novo de dous anos. Vale, nós nós <laughs> con dous anos ainda un disco novo, ah, Un poco un pouco un pouco sí, a cousa non pero bueno, esta cosa decir, lo, que tiene a, a pandemias, ¿no? Que que ¿no? suponemos que, que allá en 2019 cuando estabas ahí tocando en Pardiñas, ¿no? Que nos iba a decir e, este escenario, ¿no? Sí, Pardiñas ya era nosa casa, porque ya a nosa casa do festival de toda a vida e ademais ir tocar ali para nós era era super importante. E a verdad que eh, nun festival folk tocamos dous anos e non está nada mal e, e para nós é, é vital. E decíamos outros discos novos, nós temos unha morea de discos novos, o sea, non é que teñamos un, temos unha morea de discos novos, se alguén quere un, que non lo pida polo, polo, polo mail ou na página web, porque temos cuidadísimos e están empaquetados, cardaliños e indolen a novo, o sea que non é fallo. arra <laughs> Pero bueno, además un disco nuevo donde, donde la parte gráfica y hay una componente muy, muy de, Laura, ¿no? Sí, en este último sí. Claro, claro, en este último. Estamos hablando de lo, último, de, de, que tenemos que vender, ¿no? De que tenemos que hacer caixa, sino que... O no, o no. o no, o no, qué sentido tiene esto, ¿no? De decir, amáis que, que también, eh, eh, no sé si eso está esgotado, pero, pero hicisteis un USB y todo, ¿no? Está agotado, está agotado. Y porque, ahí sí que, también, pues bueno, eso, animará a la, gente, ¿no? A que, que, a que como nos decíais, que, que hay que comprar, que que os cenzar también de, de tanto en vez de, eh, tenéis que comer y pagar gastos y estas cosas, ¿no? Sí, a mayoría, a mayoría estamos esperando a la pasta que saquemos la música. Ah, alguna, sí, alguna xente sí, outra non, movémonos por otro lado, pero pero bueno, claro que hay que comer, claro que sí. Sí, porque amáis eh, moitos de, de, de, vos estáis en, en, en, en, en ¿no? Es decir, de, me en, otros temas también, ¿no? Es decir, de, de pues eh, incluso en otros temas musicales, como en el caso de, de, de Pacolas, bueno, el, en el caso de diseño gráfico, e eh, tamén de ilustracións como en el caso de Laura. Es decir, que, que bueno, que sois gente totalmente, por decirlo así, como se dice ahora, multidisciplinar, non? Bueno, máis multidisciplinar é, eh, é eh, Mario que panadeiro <laughs> e o resto, bueno, <laughs> porque, porque así de todo nos dedicámonos a música, as artes, e tal. E pero... e é <laughs> que Mario, Mario o que fai é eh, que ten unhas vivencias extraordinarias sociales, non? Porque anda polas aldeas Mm. eh, repartiéndonos pan y eso es fantástico. Pues sí, la verdad. que... profundo. ¿Y, y, qué haces a estas horas? Eh? Porque si, si, te, si te estarás ahí ya que, casi a rematar de tres o cuatro horas de, de, levantarte, ¿no? Los panaderos se levantan muy pronto, ¿no? Bueno, eso un repartidor, no. panaderos ah, vale, vale. Vale, no tenía un frío. Vale. <laughs> Dame tiempo y nada dormir un a Sí. coger coger quentiño, no sabes? Sí, no, claro, el, el bolo hay que cogerlo quentiño, si no, qué sentido tiene... <laughs> no... <laughs> Y sobre todo ya si, si, si estamos hablando pan de millo, mejor que, que, que, que, que sentillo nada, ¿no? Ah, eh, conozco, conozco. con las eh, chorizolos eh, tal y cual. Ahí, ahí, ahí, estamos ahí bien. Hombre, yo, yo llevo poco tiempo, llevo desde agosto aquí, pero que ese tema comida, como no, más eso enseguida se, se aprende, ¿no? bueno, a ver, no me un rollo vegano, porque Laura dos chorizolos e do eh, tal pasa, pero bueno, puedo comer la broa, que la broa pues también es muy sana, ¿no? Jo, yo no lo quería decir por no quedar de, moderno, pero yo también soy vegano, pero bueno, no no falemos de mí, ¿no? <laughs> que no, que estamos hablando de, vuestro disco, de este Benvidas a Futuro, que bueno, ese, ese Benvidas a Futuro, que es un canto, un recordatorio a, aquel primer primer disco, ¿no? De bueno, el primer disco después de, la, de las dos maquetas, ¿no? Que era Disparados o, Futuro. Eh, eh, bueno, escoitamos a principio de antes de desde la entrevista escuchábamos ese, bueno, un tema también que, que tocasteis porque además escuchábamos el directo que, que en la sala en la sala de Rebullín, ¿no? Rebullón, Rebullón, Perdón, perdón, Vale, pues sí, sí, pues eh, tenía tenía ahí yo <laughs> mal, mal, mal anotado. Y, bueno, un, tema eh, este que, ya decía que, que, lleváis 33, pero lleváis 33 pero estáis dispuestos a, a 33 máis como, como, como pouco. aquí Mario rise e fixo unha, fixo unha risa tipo... <laughs> e, e bueno, en realidad imos empezar xa que a xira de despedida e imos despedir todos os grupos que non se queiran marchar, non sabes? <laughs> Eh, eh, eh, <laughs> que hai moitos que non queren marchar e imos, imos ir despedindo pouco a pouco. Eh, eh, este é un grupo de, de herdanza, é dicir, seguramente vayan herdar o pois o grupo as nosas fillas. Xa, xa temos o testamento feito. A verdad que non pode non se pode convertir en un rollo solo familiar. Está aberto a calquer capa social e, e según vamos morrendo que vai vender repuesto, non? Non digas calquer capa social que feijote en Feijó enseguida se os coge la, la mando e si se hace de cenzar, eh? No, cuidado, eh, cuidado. É, é unha maneira de enderitalo. pues, eso durámonos un poco más que Feijó, eh? precisaba algo de vara, algo de vara, no sabes? Sí, sí, sí, a es que sí. No, pero que como otro día escoitábamos por ahí apropiarse de Castelao como si casi fueran fueran ¿no? Es decir, de, pues no sé, que, cualquier cosa no podemos esperándola, ¿no? De, bueno, dejémoslo ahí que no nos metemos en, en que a lo mejor no, no, no, tema. Pois queríamos escoitar un segundo tema de, do disco e queremos que nos faléis un pouco del porque es, es vamos a escoitar Samurai, supoñemos que es un tema moi moi especial para, para todos vos, non? Si, sí, é moi especial porque vai adicado ao noso compañeiro Cabeallo. Fixemos a letra entre, entre todas as do grupo. Pequenas eh, aportacións, eh, pequenas frases, tamén xente de cercana a nós que aportou tamén algún cachiño de, de letra, eu como unha non unha despedida, pero unha ata despois, non? E ademais eh, eh esa canción eh, empezámola a facer na tarde de despedida a tarde, viñamos todos para o local e veu unha boa tropa con nós que tamén fora o acto de, de despedida e tal e xa saliu aí eh, xa saliu aí a música, non Paco? Eu teño ese recorda eh. Sí, algo así fora, sí. sí. sí. E algunhas frases, as, as primeiras, incluso unha frase que, que soltara Mini nas redes sociais tamén. Invitamos a xente a que disfrute con este Samurai. Música cada noche, alma guerreira Fillo do rock and roll Fillo do rock and roll lo no inferno, no barbo broncas O oh, samurai monta un follón Toca o seu entre las estrellas de puntos rock and roll. Defuntos rock and roll. O oh, samurai No doblo Él decide cuando acabo show. O oh, samurai No doblo vaya afinando que ahora imos escoitando aquí despois deste Samurai falando co, coa xente de, de Zenzar. De, igual a xente o sabe, pero non, nós non tenemos ni idea. Por, por que Cenzar? Pois a verdade é que mm, Cenzar ben... Eh, atopámolo aí nun libro de Vicente Risco, nun, nun, po, nunha, nun relato eh, fantástico, e aí, bueno, pois eh, o noso compañeiro Silveira, que xa non está na banda, propuxo ese nome e gustounos, non? Eh, realmente Cenzar sería, diría, significar a comunicación eh, por, por, por símbolos, por signos, mm. antes da escrita, non? Sería unha unha jerga universal, pero por, por símbolo, non? E tamén, según a teosofía oriental, pois é a lingua dos iniciados nas ciencias ocultas, que no fondo pois ven a ser o mesmo, non? Sí, porque claro, de, de todo isto viene porque porque Mordor por temas de no no, no se pudo má mantener e, e eh, bueno. Non, non, non, sí que se podía, o que pasa Así... Ah, que nos anos 90 eh, había unha banda en Santander que facía atrás que se chamaban Mordor. En unha ocasión en Malpica, a xente da tralla de Malpica que hacía un festival, pues también eh, tamén eh, levaba a, a, Mordor de, de Cerceda y e a Mordor de Santander. Y hmm. e claro, aparecían os dous Mordor y e nos decíamos, bueno, no os preocupéis, eh, cambiamos de nombre. Y <laughs> hay un cartel ahí muy chulo que nos que toca Mordor e César. Queríamos preguntaros un, un pouco, ¿no? Es decir, eh, alguna entrevistas de que le, que le facen a, a, ¿no? De, de que él e insiste moito aí de, de que que o rock teñe teñe que molestar, teñe que incordiar, ¿no? É dicir, como diría a tamén a mítica canción, ¿no? É dicir, va, va por aí tamén bo, bo, eh, el perrecorrido despois de tenta, de tres décadas eh, continuáis tocando as molestias, por decirlo suavemente, non? Eh, aquí realmente un dos letristas importantes é Mario, que ah. está moi calado e, e tamén Paco, non? Entón, eh, eu creo que Mario que debería falar un pouco das letras. Eh, as letras teñen que molestar e non se estamos molestos de tanto molestar e, e últimamente xa nos din que facemos pop. Non sei se é certo. Pero bueno, Mario que che fale das letras. Home, as letras non todo é falar de bonito que é a vida e tal, senón das cousas que nos pasan por aquí e de, bueno, de como vemos o mundo, non? O sea, de protestar algo, de, bueno. Eh, bueno, un pouco para la xente ya, bueno, vamos a intentar vender, non sei sé si se máis, máis al lado do disco, é dicir, que, que la xente que no que nos escoita que, que se va a topar en este en este concerto en Carballo. Pois pues vai a tocar, vai a topar festa, sobre todo festa e xente magnífica e despois vai haber rock and roll, <clears throat> perdón, rock and roll, que máis facemos que rock and roll? Pop, pop. <laughs> bueno, algunha de bailar. Bossa nova e eh, todas as <laughs> Algunha de bailar. Efectivamente, bueno, eh, sobre todo festa e ademais con con compañeiros eh, como loucos que que van, que ademais van a van a estar ali de, de gala tocando no casino, na súa vila vamos a compartir una noite fantástica. En, e, el disco, en, este en este nuevo disco de Dois Anos, ¿no? decir, que, que 11 temas, eh, hay un elenco de colaboraciones brutal, ¿no? decir, desde el propio Silveira que comentabas vos, pero pero también, ¿no? Vemos ahí también a, a Laura Rey, a Emma Pedreira, incluso a, a gente de a Juancar, ¿no? De, de boicot, la verdad que os, os, rodeáis, os rodeáis bien, como si llevarais ya más de 30 años. Sí, tocaron e cantaron nenos e nenas e, eh, e amigos e amigas en A culpa foi de leño, non? Unha revisión desa canción. E, bueno, Cenfer sempre tivo un pouco esa historia, non? De, de integrar xente, de facer un pouco tribo, non? Que é un pouco tamén a filosofía. Tribo, como indígenas que foron nosos avós, pois tamén queremos transmitir esa mensaxe e, e así, pois, ao longo dos anos moitísima xente, amigos e amigas, cantaron, tocaron, eh, jaitas, percusións, eh, saxo, acordeón, eh, concertina, e xa non sei que máis. Eh, e, eh, e, e bueno, pois sí que ten habido etapas distintas, Mm. E neste caso, pois fixemos, fixémolo con xente que nos apetecía, como sempre. Laura, unha pregunta, tú que eres la máis entre comi entre comillas, no, o sea, eres la máis nova do, do grupo eh de, sí, sí, entre comillas, de... no, son a máis nova. Son a que <laughs> son a que vais a media de edad. Tampouco tanto, eh, pero bueno, Laura tuvo sorte porque estaba no testamento de Tade, cedeu o poste. <laughs> ¿Cómo, cómo es eso? Tú que, querés, te vemos ahí un poco por, por otras cosas que haces bastante, bastante poner firme a, a, la gente en estas cosas, eh, ser una ser bastante potente. ¿Cómo, como lo, lo levan eso de, de, tener una, una mujer con carácter en un grupo? Bueno, a ver, carácter no tengo mucho, por desgracia, pero voy vou collendo, eh? eh, eh a hoste de protagonismo, e es bastante, pero bueno. <laughs> a ver, de o de carácter non, o sea, cuando, cuando me enfado tengo mala follá, pero sen máis, o sea, non, <laughs> non hai moito carácter. E eh, de como levantar a unha muller, pois pues, supoño que ven, non sei. <laughs> o sea, que como lo lleváis. carácter non, carácter sí. ademais, <laughs> ademais Laura aportou o grupo tamén, pois eso, outra parte, non, que é o seu traballo, que é o, o deseño gráfico sí. e, e, a ilustración, e a ilustración. Explotámola un pouquiño, pero bueno, eh, vais enrollando, non? <laughs> E, e a verdad que ten proxectos moi chulos como as músicas galegas ilustradas, o libro Ferreñas e Rock que non vos fala del, pero debería. Bueno, eso eh, eh, es que exacto, hemos, hemos quedado con ella que vamos a falar otro otro día eh, porque no nos estamos horas hablando de esto. Claro, claro, ahí sin, ningún problema. Además, ella no lo no sabe porque no nos conocemos, pero nos estuvimos a la presentación que estuvieron en la Ansia Casal ahí ahí facendo, o sea que, sí, que sí, que, que somos muy muy porque creemos que es un trabajo que, que bueno, que, que está moi non, non porque estés aquí diante, pero porque está moi ben feto as cousas. A, a igual que os decimos que nós que somos máis poperos, o disco nos parece eh, esto es, es moi evidente e moi e moi tópico, ¿no? Pero pero habéis feito un disco moi redondo. Home, redondo tiña que ser, porque eh, xa que nos despedimos do CD, que xa non vai haber máis. Vamos, no. Si, a ese formato xa desaparece. a facer como as bandas así máis actualizadas e tal, vamos a empezar a sacar singles y videoclips, ¿sabes? Sí, sí, sí, eso es lo que se ahora, ahora mismo lo que lo que lo que todo el mundo fai, ¿no? De, de, que tú dices, "Joder, pero vamos, vamos a sacar el disco ya, ¿no? No, no, vamos a tirarle single, vamos a va mercadotecnia y estas cosas que hacen las as discográficas, ¿no? Pero pero vou como sou sou aí un pouco de, de, de o rural e del nordés, ¿no? Es decir, porque porque eso, realmente sou sou de Santo Andés de, de Meirama, ¿no? Aí en Cerce, en Cerceda, ¿no? De que está aí un pouco al nordés realmente de, de Cerceda, ¿no? Estamos abrigados polo Monte Xalo, sabes? Sí, Estamos sí. abrigados polo Monte Xalo polo Monte do Castelo. Entón tórnanos un pouco o nordés de da zona da costa de Malpica e tal, non? Pero é atravesar o monte e xa estamos aí. Con o nordés eh, a tope no peito, ¿no? Una cosa, ahora también eh, lleváis un tiempo, ¿no? que que os metéis eh, o eh, el rock se mete en los coles. ¿Cómo cómo va esa experiencia de, de música y lingua? guay, es una actividad que facemos dende 2018 y no sé por qué empezamos a hacerlo realmente. No sé por qué. Ah. Porque porque Nuria máis Xulia de normalización lingüística da Coruña non relevaban, a min levábanme como tres anos ou catro rompéndome a cabeza para que fixéramos algo para escolares, non? E claro, eu pero a ver, nós o que sabemos facer é rock and roll, e dicía, bueno, pero podes facer algo máis, a ver se si pensadas. E sempre que me vían, pois eh, falabanme desto, non? E ao final, pois, eh, fixamos o que iba a contar Laura. Sí, é unha actividade para dinamización da lingua no Servicio de Normalización Lingüística do Concello da Coruña e de outros concellos sempre se andan preocupando por, por levar este tipo de actividades para para estimular os nenos eh, de cara ao galego, non? E como e como responden os nenos e as nenas? A ver, eh, a ver, responden ben en xeral, sí. pero sí que depende moito do profesorado, vale? Isto sí que se nota... Sí, nota no, bastante. Notase moito, non? Se o profesorado está moi activo, elles fala de proxectos de música que se fan aquí, entón pois responden mellor. Se non están acostumbrados e, e o fan un pouco por aproveitar a actividade, pero sen máis, pois non están tan tan metidos neso, entón, o sea... nós sí que notamos a implicación dos profe eh, dos profesores na nas actividades. Claro. Eh, eso é fundamental. Pero pasa con todo, eh, Con, eh coas miñas actividades que fago por libre tamén me pasa o mesmo. Eh, teño ido a a cole, que igual hai un profe ou dous que están aí super motivados, pero o resto non, entón pois pues, tampouco hai tanto tanto tanta participación, eh, eh, con esto pasa igual. Laura, fala, Laura fala de equipo, de equipo, non mm. de ao mellor dúas ou tres personas que se interesen, senón que son un equipo no centro e non sempre pasa, pero sempre hai profesorado que se interesa. E nós o que facemos é conversar co, co rapaces e rapazas e tocar rock and roll. Eh, falamos de, de lingua, falamos de música, falamos, falamos de xénero e bueno, e, e tocamos rock and roll. Nós temos serios debates aquí ás veces con o noso técnico Roy Hill, que ele afirma que o rock and roll está morto. Diu un pouco tamén con coa retranca galega, non? <laughs> Pero realmente os nenos e as nenas non están afeitos a escoitar rock and roll. No. E cando empezamos a tocar o rock and roll poñen caras raras, pero cando estamos no medio da actividade xa están pedaleando. Ou xa que o rock and roll non está morto. Está, que sí que é verdad que, que é un so que normalmente pues no no no en las grandes emisoras eh, sona sona mo, mo, moi pouco, ¿no? O que la xente sigue non Pero bueno, eh, muerto, muerto no debe estar. Es decir, cuando le vais ahí en 33 años y, y, ahora incluso ya entráis en auditorios, ¿no? Es decir, ahí lenando como hicisteis o marzo pasado en, en Vilalba, ¿no? Es decir, una experiencia que os hemos leído por ahí que, que foi impresionante, non? Sí, ademais ese auditorio é un auditorio bastante grande, moi bonito, feitase ben, eh, a xente que, que viu facer o son, e ademais é xente roqueira, co cal pues, tamén estaban, alegrábanse de, de, de vernos. Se eso lle sumas que a xente farta de non, non poder ir a, ir a, a disfrutar dos concertos, pois foi un, unha experiencia moi bonita. máis en este en este disco, bueno, eh, realmente eh, digamos que Eh, digamos, no, Cenzar Show, Show 5, ¿no? Pero, pero en este disco eh, está el eh, presente, que es la, persona que, que está detrás de, vos, que es el sexto el sexto Censar, os he escuchado por ahí a decir, ¿no? que, que tiene mucho que que decir eh, de, de, él en este disco, non? Eh, claro, Roy Hill leva con nós moitísimos anos, técnico de son fantástico, pero ademais eh, un guitarrista como a copa dun pino, o sea, ah. estamos falando de un, de un guitarrista alucinante que, que ten unha banda que se chama Display of Power, que fan versión de Pantera, pero que tamén ten outra banda que non podo pronunciar o seu nome porque son unhas letras. <laughs> eh, a ver, Obscul, Obscul, pero claro, Obscul, non sei como se de, habría que deletrealo para Creo que Oh, por que coño estamos a Bueno, da igual. A verdad que se acontece. e, <laughs> y claro, Roy Hill, musicazo, botánico de son, amigo, e que se involucra con nós en todo e, e que sempre celebramos traballando con Javier Abreu gravando este último disco grabámoslo con, con Roy no seu estudio e, e a verdad eh, que vamos, eh, fantástico, fantástico non sei se foi el tan fantástico porque batallou aquí con nós moito pero el resultado es eh, fenomenal. No, con nos no con vocalista. <laughs> Eso, eso está bien, que, que como vos, grupo de, de rock eh, os, os, echéis las culpas unos unos a otras. Tenemos una curiosidad, vais? esto es muy muy típico y eh, muy malo lo que voy a decir, pero tengo que decirlo, elevabais preparado, voy a decir, leváis 36 años, que es lo típico que se dice de la, de edad de Cristo, pero vosotros en 36 años ah, nos habéis conseguido convertir o, o agua o auga en vino? No, Ojalá. <laughs> Mario consigue convertir o viño en pis, pero <laughs> despois dun rato. <laughs> Eh, vamos intentando moito, eh, pero non. Non eh, a cerveza se está acabando, non sabes. pero bueno, pero pero realmente levamos disfrutado moito e, e compartido moito e eh. entón, bueno, pois eh, desgraciadamente temos que mercar o viño pero hay otras cosas, hay otras cosas. Sí, sí, no, era un poco eh, esta, esta cosa que tenemos a gente que pregunta, que, que, se me pasó por la cabeza y dice, wow, tengo que ponerla ahí, que, que es muy tópico muy y había que, meterla de, algún modo, además, hablando de un grupo de rock, de un grupo galego, pues que seguro que agua bebéis poca o, no tanta, pero... <laughs> o, eso, eso dice a fama, ¿eh? igual es al contrario, ¿no? É ao contrario, somos xente moi sana, fai moitos anos, que nos cuidamos moito para dalo todo no directo e, e bueno, pois eh, a verdade é que non consumimos moito alcohol, non? A verdade que non. O sea, non no so, no sois criminais, como dice o primer tema do disco. Non, é postureo. É Eh, postureo, e iso sí, eso sí, os nosos pais e eh, avós, pois pues, avós xa non, bueno, non saímos entrando nanos, eh, o grupo ten 33. Eh, eu vou cumplir 31 dentro de A ver si los pillo. E os nosos pais os fatan patacais, eso sí. Venga, vamos a vamos a escoitar o, o outro tema. Eu teño aí unha unha porque hai dos, hai es que hai tres temas, bueno, ao final o que faremos es, es poñer os tres, non? De decir, pero pero que escoitamos agora? Eh, Standing Rock ou Maruxa? Standing Rock mellor. Sí. Standing Rock? Eu pareceme que. Pois, pues, pues, bueno, pre presentar la voz, non? Ademais, Ademais, Standing Rock é unha homenaxe a todas aquelas mulleres mm. e homes que nas encrobas pois eh, batallaron para defender as terras e para sobre todo para defender a dignidade, non? Porque as terras ao final non conseguiron eh, defendelas, pero conseguiron defender a dignidade e ademais conseguiron que medrara unha mensaxe de que era posible, de que de que sí que se podía plantar cara, non? E eh, coa unión e, co, e, coa, e coa xente. Entón, aí, en Standing Rock, pois, eh, un pouco simboliza todo eso, tamén no vídeo, e ademais recitan amigos e amigas como Laura Rey, hmm. da que sae a canción Maruxa, o seu libro As Más da Terra, recita Laura, recita Enma Pedreira e recita Ramiro Vidal, e, bueno, para nós é, é moi simbólica. Y además eh, hemos le, le, leído por ahí, ¿no? Que, que o, o, o vídeo os lo regalaron casi, ¿no? Eh, Manuel Macou, ¿no? Porque o vídeo la verdad sí, sí, es que es, es, una brutalidad. Sí, sí, un, un, video, un traballo sí. moi bo de, de Manuel e de moito tempo e que nos regalou e que, e que bueno, pues, eh, foi moi generoso axudándonos a facer iso. E, eh, eh, eh, por certo, unha letra que é eh, íntegramente de, de Ramiro Vidal, que, que recita unha parte de, na canción, ¿no? 90 nos que unha voz nos ergueu Alguén falou na asamblea, todo diferente pareceu No nome de un falso progreso viñeron ao povo enjanar Mais a voz da dignidade chamounos para loitar Os pandeiros son tambores que chaman ao combate Outrora nas encrobas, hoxe en Standing Rock Tu canción Dos povos nos a solidariedade tu lanza ancestral El anterjo feudal feudal, odio fino espada guerreira Frente a depredación Do capital, do capital nos días de ferro uniformes fantasmais Cargas, detencións, torturas, represión surda e brutal Alén do tempo e a distancia, sentímonos xus perante o invasor Non sai da nosa memoria o que con casa en crobas foi standing rock Sabemos que os povos nos unha resistencia perante o opresor Cando a chavada da terra nos invoca, acodimos con valor Ven a canción dos povos nos a solidariedade Hallé danza ancestral De indígena anterjo feudal Onde dios foncino es para guerreira Frente a depredación tu capital, tu capital tu capital, tu capital o capital. Seguimos falando con la xente de, de Cenzar que ya seguro que están ahí odiándonos un pouco porque acaban de terminar o, o ensaio e estamos aquí os pesados dos sapoconchos robándole o tempo. Pero bueno, nada, nada. A, a Calimera, a Calimera é unha institución que non se pode atender, entendes? E, e a Calimera é unha radio pola que eu pasei moitísimas veces nos anos 90 e, e que siga a Calimera no 2022 a verdad que merecedes un, un aplauso potente, non? E, e toda a forza, claro. Bueno, eu debo decir que eso, eh, aplauso para los máis novos que, que ahora ya marcharon hace pouco, que estaban aquí grabando un programa. Eu, eu aterricé fai moi pouco, eu sou un intruso aquí de, de, de, a, de as ondas, ¿no? decir, pero la verdad que sí, son, aí son, además son muy, eh, moi moi es decir, de, ninguén eh, llega a los 30, eu sí, eu vos paso aí con moito, non? De, al contrario que la banda, eu aquí pues, Laura pone a juventud, eu poño la, la, ¿no? Pues esto pasa. Pero sí, la verdad que está, están intentando de poco a poco, la verdad que os admiro moito, eu de aquí de, de intruso y yo eh, les digo, ¿y con quién hablo? ¿y con quién nada? Pues ya te digo, falaba, voy a hablar con con la xente de Cenza e decíanmelo, sí, claro, con, con os padriños do, do rock galego, pois, pues, pois pues aí, aí estamos, ¿no? de E, bueno, pero que, que para non robar, robaros mai, moito máis máis tempo, ¿no? Seguimos recordando eh, o, que a xente pode meterse en as redes sociais en eh, comprar o, o disco. E, eh, eh, bueno, a mellor maneira de comprar o disco é acudir o sábado 19 de febrero a este a febreiro a este concerto que tenéis o, en, en, en Carballo, en el Casino 1879, que por nada, por por 12 eurillos tenéis ahí o, o disco, o sea, o, o concerto con, con, la gente de, de, Low Cost. Tamén imos a Sarria e por, e por Mos. Voltamos a Rebullón con Roxe Ruxe, con Desequilibrio Mental, con Urco, vai ser unha festa tamén. Okay. Ah, Está por aí colgado nas redes sociais a data, non me acordo agora, e iremos a, a, a Malatesta, pero máis máis adiante, pero tamén iremos a, a Sarria, a Umuril, con cuarta xusta, unha rapazallada nova fantástica, por certo, en un instituto e que teñen a súa banda e que van polo segundo disco e ali no, no Buril disfrutaremos a tope, así para a xente da Mariña, non? Que que se quedan por ahí por Compostela y Aljuma. Vale, vale, pues vamos a estar muy muy atentos a, las redes sociales, ¿no? Que ahí está, sí, o que comentabas de, grupo con Urco y todo eso, fue el concierto, ¿no? Que se tuvo que, adiar, ¿no? Efectivamente, iba a ser en eh, la mala testa más en, la Rebullón, hubo que houve que suspender y ahora Rebullón vai adiante, a mala testa será después do verán. La mala testa. Queríamos preguntaros porque antes de, de poner este último tema con el con el que no, no, no, nos iremos, os iréis y os agradeceremos el haber estado aquí este, este rato con, con, con nosotras y compartir con, con la gente de los Apoconchos y de la, y de la Carimera. ¿Alguna vez eh, habéis coincidido con, con, con, Rosendo, es decir, con, o con alguien de Leño? Sí. Sí, te hemos, te hemos tocado con Rosendo, sí, te hemos tocado con <laughs> Rosendo y compartido con él y eu teño que contar unha anécdota. Eu eh, coñecín a Rosendo cando empezábamos con Mordor, e de repente unha noite en Compostela, nun, nunha, nun garito da zona nova, na escuridade nunha esquina, miro e estaba Rosendo. E, e, e flipei bastante, non? Eu, e, bueno, estaba un pouco acelerado e, e foi bastante atrevido e foi a falar ao, ao pobre Rosendo, non? E teño o recordo que logo lle contei Rosendo en, en Vigo unha tarde, de que o Rosendo, eu no estamos temos una banda de rock, e era una cinta. O pobre Rosendo salió fuera do garito, <laughs> Acompañóme a un coche, colleu a cinta e levó E y en, en Vigo, el ainda se acordaba, sonaba ya historia, decía, creo que tengo la cinta, tío, no sé si la he escuchado. <laughs> bueno, por lo menos sincero fue, no, sí, porque sí que hemos visto, ¿no? Fantástico, Rosendo, gran eh, persona, joder. Sí, sí, la verdad que que es de esto, se suele decir, ¿no? Que los bellos rockeros nunca, nunca moren, eh, eh, que no moran, ¿no? Ni, ni Rosendo, ni, ni, Luz, ni toda esta gente que tanto tiempo le va... Porque sí, sí que sabíamos que, a lo largo de la historia habíais coincidido con gente como, extremo, ¿no? Y con, Boicot, con, eh, con Manolo Cabezabolo, con Barón Rojo, pero no, no sabíamos si también en algún momento dado habíais coincidido con, con, Rosendo, ¿no? Pues era, una curiosidad que teníamos que teníamos ahí un poco, ¿no? Eh, no sé, eh, o supongo que, la idea es porque vos realmente escoitando, la verdad que vuelvo a insistir, o, disco eh, suena muy muy muy muy muy te puede gustar o no o rock o no, pero está muy... moi, moi ben feito. Parece que despois de, de tres décadas as cousas eh, melloraron un, un, un poquiño, por lo menos eh, <laughs> parece, non? Decir, pero pero realmente sou so un grupo de, de directo. A verdad que sí, sí. Para disfrutar con Cenzar hai que ir a verlos en directo e, os discos son unha cousa e e o noso concerto é outra. Eh, eu recomendo que viñan os directos e que nos exigentes cando están de ben e, hmm. e que nos escoitedes. Pues bueno, un poco vamos a ir a, como se suele decir, rematando las cosas, ¿no? Es decir, de la, verdad que súper súper agradecidas y, eh, animar a la gente a eso, ¿no? A, que esté atenta a, las redes, a, que, a los conciertos, a que oye que se gasten un poco unas pelillas y que, que, compren el disco y que también eso de vez en cuando va, va, va a ir bien para la gente que, estáis haciendo música, sí que queríamos preguntar, ¿no? preguntábamos también, creo, cuando un poco cuando estuvimos con, con esa, esa doble o triple personalidad de, de Paco, ¿no? De, de, de cuando estuvimos entrevistando como Pacola, ¿no? Es decir, de eh, conocéis a o está estos tres años han han feito que, que siente que está haciendo música haya tenido que, buscar otras cosas o, o cómo? Pois, eh, bueno, eu afortunadamente polo tipo de formato que teño vivo da, da música, non? Eh, pero pero non é non é o habitual, non é o habitual. Eh, é difícil. E ademais date conta que na nosa comarca fai 20 anos en cada vila pequena había un ou dous sitios para tocar rock and roll en directo e a día de hoxe eh, Carral, Ordes, Cerceda, a Laracha, Carballo no teñen un garito donde tocar rock and roll. En Carballo o único que nos queda en la comarca es Ocasino, casino e por eso para nosotros, es muy importante también Que, que se resista, ¿no? Pues sí, es muy, importante, ¿no? Porque porque eso hace hace posible que, la verdad que, el rock y la música en galego, ¿no? Es decir, esté muy si, tenga que seguir muy viva, ¿no? Es decir, porque por ejemplo, ¿no? Cuando cuando a, la, cuando cumplía sus 25 años, ¿no? Que, salió ese Bye por los padriños, ¿no? decir, pues aparte de ser un disco homenaje, era un disco también homenaje a, todas, pues eso, a 18 bandas galegas, ¿no? decir, que era que, que potencia que tiene la música galega. Sí, y ahora mm, tienes un disco fantástico también, que si no eh, podemos facilitarlo desde Cenfer, que é 25 mm, anos ruxindo, que ven a ser a mesma historia, pero eh, homenaxe a Ruxe, Ruxe, non? Sí, sí, sí. E aí hai 30 e pico de bandas, 31 bandas, creo, que fan cancións de Ruxe Ruxe. E, bueno, pois, eh, o que se tenta tamén é crear unha familia e, e que resista a historia, non? Porque xa o, o poder e o capitalismo eh, fai todo o posible por, por apajalo, non? E por pechar eses garitos e por pechar eses lugares eh, libres para, para a cultura, non? non só para a música, eh, tamén para a poesía, para, para o teatro, para, para, para mil cousas máis, non? E, eh, e bueno, eh, a historia está así, non? Pois pues nada, dir a xente que, que as entradas, si queren tamén de, de concerto do día 19 se, se poden comprar eh, en la taberna de Cerceda e como isto se escoita por as redes e por, por o internet, pois pues tamén se pode comprar en el Logradoiro de Carballo, se si non hemos dito máis el nomen. Eh... Sí, está ben, o Logradoiro e tamén haberá entradas a vender ese día, non las entradas para que en taquilla queden entradas esa, esa noite. Eh. nada, vamos a estar atentas. Eh, el concierto que nos decíais es eh, el o 30 de abril. O 30 de abril con la gente de, pues eso, Factoría de Subsistencia, Ruche Rushe, Desequilibrio Mental, Vos, Urco... Y la verdad que sí, que tiene muy moi moi boa pinta, verdad que, pero bueno, pe, pe, vamos como so, so, so decir, ¿no? Como, como dijo Jack, vamos por partes. Eh, o primero este esta 19 aquí o eh, o casino de, de, de Carballo e non sei se si vos queréis engadir cal, calquer cosa eh, criticarnos un pouco lo que sea, pues este momento de, de facerlo cal, calquera de vos Bueno, sí, queríamos decir que o, silencio tamén é importante. Ah, vai, vai, vai. Uau, uau. <laughs> No, bueno, dicho non labo por o programa, eh, nada. Moitas grazas a ti por, por chamarnos, eh, eh, nada, foi, de verdade que foi, foi un placer estar con vos. Nada, pues para, para ya rematar, presentar también vos, este, este último tema, ¿no? Que, que, la, culpa fue de Leño Bueno, pues sí, porque en los principios, el y Silveira, bueno, todos estos cuando mm. siempre contaban a Sanel que iban a ver los conciertos, iban de leño, los casales todos estos iban set en un coche, cosas así, ¿no? Eh, ainda no tenían guitarras, pero ellos veo, ellos veo gusanillo, no sabes, Por eso, eh, votamos a culpa a Leño. Leño moitos máis, non? Pero bueno, a foi a culpa foi de leño. Pois que neste a culpa foi de leño que sean 33, que sean 330, pero que teñamos moito rock en galego, moito cenzar, tareo do día 19, e agora descansar un pouco tamén que, que despois dos ensaios o continuar dando a cerveza e intentando convertir el agua en viño aí Vamos que moitísimas gracias e nos quedamos echándole a culpa aleño. ¡Que viva Calimera! Y que viva Censar! alternativa. De nuevo agradecer a la gente de Censar eh, que nos abriera seguas puertas eh, después ¿no? de, un ensayo. Eh, bueno, esperar que este y los otros conciertos que, llegarán, pues eso, ¿no? Podamos verlos en directo con los nuevos temas de este Bienvenidos O futuro y eh, con otros temas senyeiros que seguro que, que tocarán tanto en Casino de Carballo con los otros lugares donde vamos a poderlos ver en directo durante las próximas datas. Y ven, o programa de hoy es un poco, si falábamos esta entrevista, pues, o pasado 7 eh, de febrero se celebraba el Día de dos Medios eh, en Galego y desde Amega, que es asociación de, los medios eh, en galego, pues eh, se, organizaba, se organizó un, roteiro que, este año, eh, que ya iban celebrando varias ediciones y que este año coincidía que, tenía lugar en, en la ciudad de, de Compostela, ¿no? Bueno, pues la verdad que fue un acto bueno lleno de, muchos momentos interesantes y, a recordar. Y bueno, pues también ¿no? Eh, el, trabajo ¿no? que, están haciendo de, desde Amega para, pues eso, para intentar que, poco a poco los, las, cabeceras, las radios, los distintos medios de, de, fala en, galego, ¿no? En, pues, pues se vayan consolidando, ¿no? Por eso tan, tan importante, ¿no? Eh, la unión, como en este caso en, Amega, y celebrar este, este día de, los medios en galego. Un día que, este año, el roteiro que se celebró el, 5 de febrero, eh, era Compostela e a Lingua, y el, día el, lema del día de este día de los medios eh, era bota a Lingua a placer la verdad es que fue un por recorrido que ahora escucharemos un, reportaje ¿no? de, bueno, en primer lugar también a agradecer a, Rebeca Munín, ¿no? porque la que era directora de la revista Pincha, pero la revista Pincha, pero pero a mais eh, pues eso, ¿no? Ah, vimos que, seguro con que con otra Mais, eh, gente Mais, ¿no? Pero la vimos a ella eh, pues eso, ¿no? Como estaba delante diante de la organización ahí sí que, de agradecer, ¿no? Porque la verdad es que fue una, una mañana llena de, de sorpresas, de, historias, ¿no? Eh, comenzaba allá más o menos a las a las once y media, ¿no? Con, el sonido de, de, la, de la gaita, de los de la música tradicional que, no, que nos traía el cuarteto de la Asociación Cultural Panarrayada y bueno, a las once y media, pues a en el enfrente del, salón teatro, de la sala de, Roberto Vidal Bolaño, ¿no? Pues eh, se representaban una, una pequeña escena de, las obras de, de Roberto Vidal Bolaño para después pues seguir por por hacia la plaza de la universidad, por el antiguo restaurante El Asesino, donde el filósofo Antón Bahamonte pues nos descubrió la importancia de los faladoilos que había en los locales de, hostelería para después, eh, muy cerquita, muy preto de allí, eh, el escritor Beito Iglesias, eh, pues vinculaba lo que era la relación entre la Universidad de Santiago de Compostela con el galego, en este mítico lugar, ¿no? la actual Facultad de Geografía e, e Historia, para después pasar eh, a, descubrir un poco de, la historia de la, vida de, Rosalía de Castro aquí en la ciudad de, Compostela. En este caso era delante de la puerta del colegio de Santo Agostinho y fue la, profesora Anchos García Fonte. La verdad que, es coitalda porque es muy interesante la historia que nos trae. ella eh, ya rematábamos, eh, remataba el roteiro, ¿no? Con, pues bueno, con diferentes faladoiros con los que, pues eso, ¿no? Poner un poco o, remate, ¿no? Eh, de, este, de este acto. Y bueno, pues pudimos escoitar a, Marta Val, concellera santiaguesa. Luego también habló la diputada de normalización en lengua de la Coruña, María Muiño, y e también estuvo eh, Valentín García, el secretario general de Política Lingüística de, de la, de Junta de, Galicia, ¿no? Eh, y sobre todo, ¿no? De escoitar o, mensaje, ¿no? Que, que desde Amega, ¿no? Eh, en este caso y fizo pues Manel Pardo, que además es responsable del diario Compostelán Lindeiros eh, y bueno, ¿no? Un poco él pues a, importancia de, de, cuidar a pues aparte de do, dos medios, ¿no? de pues esto, ¿no? De estas más de 140 medios que hay en el país comunicando en galego. Y bueno, como también pa, pasó, pues pudimos ver otra otra actuación de, de Oskin que esta vez eh, representaron la peza, la Language Planning, que está basada en uno de los relatos de in Galicia de, de Sesu xende, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Con, y, a lo largo de todo el reportaje vais a escoitar la eh, a magnífica, ¿verdad? De que actuación de, de, Rosalía Fernández Rial que fichó un espectáculo poético musical en la Plaza de Cervantes junto a la acordeonista eh, María Álvarez Santiago y, ven, eh, la verdad es que, que muy recomendable. Eh, con ellas, pues eh, os dejamos. Esperamos que disfrutáis de este, de este reportaje, que, que continuéis escoitando, leyendo, viviendo los medios en, galego. Y pues la verdad es que, que gocéis e graciñas por la escoita. as arestas do meu nome. Os nosos beizos abrazan asas relampo dos faros. Pronunciasme e alustra o meu cráneo o voo dos tombos en lingua ardora. O achegarnos Cegamos trebóns. Tocasme. E unha marea de pel atragou a nosa voz. Musicámonos. O nor das que xames será a fenda pola que rompe augas a morte da palabra. Bota a lingua a facer. Ese é o lema co que este ano a Asociación de Medios en Galego quere conmemorar este Día dos Medios en Galego que celebra o aniversario o cabolano da publicación da o tío Marcos da Portela, a primeira publicación jornalística elaborada íntegramente en galego. Bota a lingua a facer no dicionario de fraseoloxía di se aplica se esa frase, esa expresión, cando eh, se, alguén marmura demais ou fala algo de xeito inconveniente. A Asociación de Medios en Galego escolheu este lema naturalmente non nese sentido, non no sentido de convidar a falar demais, a marmurar, ou a falar de xeito inconveniente, senón no sentido de botar a lingua a papel, de botar o idioma galego a facer, a comer, a xantar, a facerse con nutrientes, con proteínas, con vitaminas, para que creemos que son moi necesarias para que o idioma galego viva con saúde. Nestes momentos, estes días, está na actualidade o fenómeno tan sugueiras que creemos modestamente que representa tamén ademais dun éxito deste grupo musical, un éxito para toda a música galega e un éxito tamén para a lingua galega, porque elas souberon darlle un punto de rebeldía, un punto de inconformismo a esa reivindicación da lingua, a esa práctica da música galega e iso conectou con moita xente, máis alá dos galegofalantes e dos galegofalantes concienciados a castelán falantes e a xente de fora de Galiza que conseñou con ese punto de rebeldía e de inconformismo. E por iso creemos que eh, acertar con esa conexión con todo tipo de públicos é de alguma maneira a garantía do futuro do galego, a garantía de resaltar e descubrir e facer que saia a flote esa identidade. Outro día, en Sober, en Doade, unha persona me dicía que un dos tres mandamentos do viño ali é que lle dea o sol a recacha. Que onde hai que plantar a viña, ten que darlle o sol a recacha. Nos queremos que con este eh, roteiro que hoxe facemos coa denominación de Compostela e a Lingua, queremos tamén poñer un grau de area para que ao idioma galego tamén lle dea o sol a retacha. Moitas grazas presentar a Elisa Barreiro, que nos vai a poñer un pouco en contexto a escena que nos van a representar agora os Quintillas, unha obra de Roberto Vidal Bolaño, que nos estamos aquí no Salón de Atras. Doente, de, River, de Roberto Vidal Bolaño. A acción transcorre nos anos 50 en Santiago de Compostela. Eran as vésperas da visita do generalísimo Francisco Franco, e as autoridades decidiran pechar o hospital da cidade para poñer no seu sitio un hostal de luxo, o que aínda hoxe se coñece como Hostal dos Reis Católicos. É por iso que naquela noite de inverno decidiran botar fora a todos os enfermos, entre eles a don Valeriano e máis Cañete, que se foron por Santiago adiante buscando axuda. En realidade, sen sabelo, o que estaban facendo eran, era despedirse de su xente. Antes de abrirlo o día, los dos acabarían muertos. Verás que del vacío te traigo cosas buenas, un pues verso que tus penas muy pronto olvidarás, los bonitos para tus trenzas pa' tu mamacita, rebosó de bonita, y sus naguas de percal. ¡Ay, qué caray! ¡Es que sea última vez, padre, que para chamar a una porta se ponga a cantar el chaparrita o pedalitosa a Sabe ¿Será que Que todo el mundo saiba que ás veces o corpo me pide dar de camadera. Eh, petita, Caralho, olha, está aqui o meu amigo o Canete, ainda vai pensar que eu sentia mais gente a moçar. que mais que gera? Às vezes deixo dormir aqui, quando chega tarde ao hospital é já fechado. E aí se acabou o conto. Ah, oh, sabes uma coisa? Os do hospital puxaram-me na rua, sabes? Ah, Oh, natural. Há tres desgraciadas que vêm caloxar eu hoje aquí con pinta de moribundos, na fonda. E eses rapós do hospital, ni unha cuña lle deron para que non tivera que facerse por eles en riba. Xa, eh, eh, dai que veñamos caliente, mais eu, con certa urxencia, Viamos ao casino a falar con Don Servando para que remedien esta desfeita. Para aquí o meu amigo, como podes ver, non viste como é de perfecto. <laughs> Xa sabes vostedes si, non? Ande, ande, ande, poñase colariño dereito que non sei que dá verde así, home. Oi, por certo, o teu marido levaba ás veces pajarita, verdade, Pitita? Ás veces non, sempre, que era moi mirado para iso da elegancia. Ah, morreu no home na guerra. Pero será cínico! Na guerra! Pasearon eses amigos. Onde ia xa que agarra a rematar había unha chea de tempo. E, e non, non morreu. Pasearon eses amigos seus por despeito, como a tantos outros. A ver, morreu, morreu, morreu. Pitita, que, que eran falanxistas, Pitita. Non, señor! Eran requetés. Que ás veces non sei nin, nin como sigo mirando ya a cara. A ver, ti ben sabes por que o fago, eh, que teño esa amizade, pero non é porque comulgo coas súas ideas, eh. Oh, no, eu sigo sendo monárquico e iso distancia nos irremediablemente. <laughs> Deus, patria e rei. Con dinero e sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Vostede que é un camándulas. Tome! Vístase iso. E da porta canto antes, que non quero veros aquí. Poñerse a cantar aí chaparrita oh, Opera ditosa ventá, quen se lle conte. Ai, pois, antes gustaba, che, Antes sí, pero agora reformei. Agora, ademais da pensión, teño un posto no mercado. E teño que guardar as formas e non quero que mo quiten. Ai, se queres, veño outro día con un pouquinho máis de tempo, eh? Ben sabes que ninguén como a mí se sabe remediar ese puntinho que se te pagar de entre aquí Ai, queda aí que xa aprendín a remediar meu soa. Ai, pero non che o mesmo, é, eh, Petita? Co? Hai che moita diferenza. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Largo, largo daqui. Eh. E non fai falta que me devolvan o, xa, o, o traxe. Eh. E vai a lustrar eses zapatos, que non sei que dá verlos así, cheos de merda. A verdade é que con estes roupaxes que leva agora Cañete desmerecen un pouco. Oi, por certo, Pidita, achégate aquí. Isto que nos botaches antes, mentre cantábamos, Cañeta Maiseu, ai, mi chaparrita, que é auga, hombres. Pois, a ver, a pera ainda está mollada. Pasen o dedo a prove. Se alimentan, xa saben que é. <laughs> Vámonos, cañete. Adiós, mi chaparrita, No llores por tu Pancho, que si se va del rancho, muy pronto volverá. Verás que del vacío te traigo. Ningún héroe do teu exército coñeceu espada tan áxil como a gadoupa do meu índice segando arte entre o novelo das palabras xamais as túas hostes atravesaron as árbores da noite cun sigilo tan fero como dos meus dedos araña sobre a arpada urda. Non hai cabalo capaz de agochar que nunca agardei por ti, senón polo máis envolvente dos meus tecidos verbais. Nin as chamas de toda Troia poden competir co fulgor das metáforas que estoupo cando partes a calquera Ítaca, Ítaca, Ítaca. Buenos días a todos non teño moi claro por que que Sánchez me escolleu a min para dar este parladoiro. Supoño que porque en media vida, ou por menos tres cuartos dela, pues, a levo pasado en bares e menos en tabernas. Pero, desde logo, usuario frecuente fun e o sigo sendo dentro do posible. Santiago ten esta fama de cidade semítica, de cidade criticada e fría, de cidade, por tanto, enemiga da troula e da, da, da cuerda. Pero, sin embargo, desde hai mil anos que en Santiago hai tabernas. E as tabernas e os hospederías en a Península Ibérica, en gran medida, se construíron eh, alrededor do camiño. Eh, hai anos, hai 10 ou 15 anos, eu fixen un pequeno traballo, e en aquel momento había eh, unha, un establecimento, un bar, unha taberna, unha taberna por cada 100 habitantes quero dicir que o número de bares e tabernas en Santiago pois é enorme, o que debe querer dicir que é unha cidade menos eh, en fin, menos moralista do que parece en xeral a Península Ibérica si, hoxe mesmo hai en España 270.000 bares e xa é unha cifra eh, considerable Estamos ahora aquí na Plaza de Mazarelos. A Plaza de Mazarelos, di o Códice Calistino, por esa porta que era a sétima da muralla, entraba abaco entraba o viño do Ribeiro. Os eh, eh, primeiros propietarios do asesino eran xente do Carballiño que viña aquí a facer a súa taberna, primeiro estuveron en Cornos e despois estableceron aquí o seu restaurante para facer ese negocio, o negocio do, do viño do Ribeiro. Abriron o restaurante en 1873, cando a Primeira República. E por aquí pasou eh, pois, todo o mundo que por Santiago pasou no seu momento. Pasou Alfonso XIII, pasou o Tero Pedrallo e, ao parecer, Valle foi un dos seus asidos. O secreto do asesino, a parte da súa fisonomía interna, que prácticamente non cambiou co tempo, pois estaba nunha uh, cociña que era tradicional, que era carne asada, que era raxo, que era peixe galega, que eran ameixas a mariñeira, que era queixo do país. Ese menú apenas se cambiou. De Cancio, nun artigo do Correo Gallego, na miña quinta Cancio e o Príncipe Galín e o Sácrata, digamos, pois facía moi boas migas coa Maruxa Neira e a Señora do Sesino, di Cancio que eh, neste restaurante eh, se consideraba toda innovación como signo de vulgaridade e por tanto se mantuveron fieles digamos a, a cocina tradicional hasta hasta que pechou, creo que vai abrir dentro de pouco pero O Asesino é un dos moitos restaurantes e bares que hai en Santiago, repito, un eh, por cada 100 habitantes, hai 10 ou 15 anos. Aquí mismo, na Plaza de Mazarelos, pues estaba o Hotel Suizo, máis abaixo, o Viño, en fin, é un... Santiago <laughs> estaba cheo por todas partes de recantos no, nos que, nos que colgar. A miña quinta, que a quinta da transición, pois foi unha quinta que foi cando a universidade aumentou o seu número de estudiantes e nosotros éramos como unha especie de marea que inundábamos todos os bares eh, os que víamos pola zona nova, pois o Volga, o Ozocas, en Santiago de Chile, pero ten aquí no bar de, de, de historia que era moi concurrido, eh, no Paradiso, eh, na Rúa Nova, no Azul, no Derby, por suposto. O Derby era o sitio, era o templo da Oxiren. Por ali deixábanse eran os intelectuais, deixábanse eran os xornalistas, unha certa, unha certa parte da política, e era, eh, como correspondía ao momento, unha época de, de entusiasmo e o entusiasmo na, no, no caso daquela xenación era o entusiasmo por falar ali falábamos de todo, falábamos dos amores falábamos dos desamores, falábamos de Gramsci do Estado Imperialista Español falábamos eh, do bonapartismo falábamos das encrobas e falábamos de, en fin, do que fose pasábamos eh, <laughs> as tardes e as noites falando e non sei se unha curiosidade ou unha excentricidade, porque parece que isto ahora sucede eh, menos. Eh, sin embargo, nas quintas eh, fin, posteriores, evidentemente Santiago sigueu gozando, a mí xa non tocou, pero Rúa Nova de Abaixo foi sitio de perdición para a xeneración inmediatamente seguinte a miña. E eu quero creer que os rapaces de hora siguen acudindo aos sobrevadeiros e aos bares e siguen acudindo a, a facer o que é eh, a sociabilidade, o que é o contacto humano, o que é eh, o cara a cara, o que é eh, non ceder, digamos, a, a ese anonimato da rede social e o bon individualismo que, que consiste en falar un a un, eh, conversar e eh, que siga, digamos, eh, a humanidade e tamén conservar, preservar a cidade. As cidades hoxe están en peligro están en peligro por Amazon e están en peligro por os centros comerciais. As tendas están en peligro. Sin embargo, os bares, eses é moi difícil que nunha cultura como a nosa isto eh, pericliten, que, que acaben, porque sigue habendo na nosa sociedade este desexo do tú a tú e, eh, do cara a cara. Eh, moitas gracias, nada máis. A cámara lenta co pestanexo hipnótico dos carruseis que balbucen fotogramas rugosos proxectase a poesía do teu xasto no meu machín gravo as apalpadas cada metáfora dos signos que insinúas neste filme de pupilas cómplices e escorzos a contraluz. Cando o acelerador da realidade veña a esnafrar o seu ritmo demencial contra a pantalla dos nosos versos no me espertes. seguiré os teus silencios desde un cuarto escuro que me arrola tras las pálpebras. desde o ángulo escorado deste catre a deriva o teu corpo é unha praia en expansión as areas da túa nudez propagan o seu universo arredor do meu planetario llano. chegando a eclipse do noso tacto onde ande. Dentro da aperta, un burato negro inflama o groto convulso da marusía. Baixa as nosas peles de auga, Jamais existiu visión máis trascendente que perder o tempo nunha noite sen fin. Bueno, vou, vou botar a lingua para hacer, pero pouco, non? Porque dixérame que falara cinco minutos e efectivamente eh, é o que vou o que vou me, vou me a eso, non? Estamos aquí na, nun emblema da Universidade de Santiago, eh, por suposto é o máis coñecido é Fonseca, pero aquí temos o, o edificio propio da universidade que que antiguamente era un noviciado dos jesuitas, eh, formaba un conxunto coa, coa Igrexa da Compañía de Xesús, que é esa que está aí, pero cando se suitas foron expulsados de España, entón deronlle, deronlle a Universidade o Solar, eh, este, eh, de, deixaron a igrexa, pero retranquearon, chegaron para atrás o, o edificio para facer esta praza, porque esta praza antes non existía, esta praciña, agora fai un conxunto separado por a igrexa precisamente que agora é da Universidade de Mazarelos, eh, e dalle unha maior vistosidade ao edificio. Non é a versión original que de 1769, porque sufriu unha reforma a finais do do século XIX, gracias aos cartos conseguidos por un diputado conseguidor que foi o gran eh, dotador de, de, de infraestructura de Santiago, que foi o Montero Ríos, que está aí na estatua esta de, na escultura que viste ali en Mazarelos, non? está ali fora de lugar porque eh, fixeron unha escultura para poñela no centro do Obradoiro eh, eh, para daros unha idea de, do poder que tiña este home na época non? e, eh, eh, ben, esta é un edificio feito por un, un proxecto de ferrocabeiro eh, que nós, na época que eu cheguei aquí nos anos 70, eh, precisamente a mediados dos 70, sufriu unha, unha variación importante porque antes estaba comunicado co edificio da Baixo de Mazarelo. Non? Eh, o que había aquí era direito e filosofía, pero filosofía abarcaba todo, filosofía, historia, ciencias, etc. Non? Entón, eh, hai, hai unha cantiga popular que xa declina que se dedicaba, bueno, unha parodia dunha cantiga popular que declina que se dedicaba a este edificio, que dicía teño un amor en e outro en filosofía eh, para ver os meus amores paso por secretaría que efectivamente estaban comunicadas as dúas facultades eh, pasando pasando por secretaría eh, aquí non houve grandes eventos digamos en canto a mobilización estudiantil porque a mobilización estudiantil famosa que foi a do 68 que foi liderada por un señor que foi Tinín Álvarez Areces, que despois foi presidente autonómico de Asturias moitos anos, e por Touriño, e por un grupo, por, por, basicamente por xente do Partido Comunista e cristiáns progresistas, e tamén algúns galeguistas, non? E, como Foz ou Sanxuás, etc. Pero esa, ao 68 empezou cunha loita en matemáticas no Campo Sur e despois eh, o epicentro estivo en medicina, non? incluso na nosa época o gran mobilización antifranquista que houve que foi un peche, digamos, unha variante local eh, do, das, dos peches na Sorbona, non? que fixémolo en Fonseca. Por lo tanto, aquí o que houve foi un suceso trásico no curso 74, que foi que entrou a Brigada Político-Social, a Policía Política na aula magna e había unha asamblea, era un día de moito calor, cousa rara en Santiago, estaban a, as ventas abertas, e un rapaz que se chamaba eh, tante, constantes, pois estaba, estaba arriba, subido no beril da ventá, e co susto e coa xente que se lle botou encima ao ver entrar a policía, caiu coa parte de atrás eh, de alto, a onde está a cafetería, e estivo como unha temporada, por fortuna, non sufriu secuelas, e, e teño entendido que logo viviu unha carreira eh, de director de instituto en Tui durante anos, dicir que, que non pasou nada, pero, pero foi, foi unha, un exemplo dos poucos que houve en Santiago onde os decanos ou re, os reitores deixaron entrar a policía nas facultades, non? Eh, precisamente a partir do 68 o goberno cesou ao rector que era Echeverri, un médico, un médico pero que tiña un familiar, un familiar republicano e polo tanto non era suficientemente fiel e sustituíno por Garrido, que era un rector moito máis duro e entón pois eh, eh, quizás isto explica o, o fenómeno aquel que había aquí. Pero bueno, a min eh, o, o rótulo dice que, que, que explique a relación do, do movimento universitario galego. Bueno, antes, nos anos 50, a Universidade de Santiago eran uns centenares de persoas e a Universidade de Santiago era troiana, é dicir, era o que vemos na Casa da Troia, era unha universidade de tunantes, non? De, eh, de, por suposto, de señoritos, porque era, incluso na época que eu estudiei, solamente o que no, entre os 75 e 80, solamente o 4% dos estudantes eran, eran fillos de operarios manuais, é dicir, que nos anos 50 xa vos dades unha idea de, de como era a universidade, non? eh, aumentou nos anos 60, gracias á emigración, gracias á chegada das clases medias á universidade, por exemplo, no ano 1968 había xa 6.000 estudantes. E aí sí que se produciu un cambio tamén no tema lingüístico. Antes do 68, pois igual había media dúcia de persoas que falaban, de estudantes que falaban galego na universidade, e a partir do 68, según contan os testemunhos da época, pois eh, aparecen uns centenares, casi todo o estudantado politizado, fora da corrente que fose, pasou a usar o galego nas asambleas, nos boletins, eh, nos cartaces, etc. Pero, ante os 68, según contan os testemunhos da época, isto era moi difícil. Por exemplo, Martín Dijas, que é un que era un militante do PSP de Tierno Galván, escribe nun, unha evocación do 68 e di que o primeiro estudiante que falou en galego no 68 era un tal Pedro Mariño, que despois creo que foi médico, non? eh, é que se escribiu un boletín na época eh, tamén en galego e ambas cousas eh, tiveron un rexeitamento grande, é dicir, que apuparon o orador que falou en galego e houve un compañeiro que cando viu o boletín escrito en galego dixo que vergüenza me dá estar en unha universidade que escribe os seus boletines en galego, non? Isto era no ano 66, non? E eh, no ano 68 cambiará todo e calquera persoa que, que, que estuvera metida na pomada, pois, pois eh, política ou que estuvera un pouco enterado dos novos movimentos e tal, pois xa, xa se expresaba en galego, aínda que hai que dicir que no 68, cando revolución como Santiago, non foi ni política nin lingüística, senón sexual. Santiago era un oasis dentro de Galicia e creo que incluso dentro da península ibérica de, de liberdade sexual, como explica, por exemplo, eh, Perfecto Conde, que, que foi a Suecia e cando lle contaban aos amigos que aquí había tres farmacias que, que vendían anticonceptivos no, no, no tardo franquismo que estaba isto rigorosamente prohibidos hasta os suecos calvinistas quedaron asombrados das facilidades que había en Santiago no? eh, bueno, entón eh, na época miña, que son os anos 70, xa pasaran cousas, eh, eh, Ander do Barro fora número un no hit parei con Corpiño Xeitoso, eh, xa, xa houbera xogos minervais, premios de poesía, a nova, canción, a, a nova canzoa, a, a, a voz Cerceives aquí, eh, en fin, era, era un ambiente completamente máis, máis distendido, diferente, hai que eh, había algún roce de vez en cando. Eu recordo, por exemplo, unha asamblea na que o mellor pois, había un orador que, que empezaba a falar en castelán, entón oíes unha voz atrás que dicía en galego, entón había, de repente, toda a asamblea empezaba a berrar unidade, unidade, unidade. Bueno, eh, considerábase que, que era un asunto disruptivo, digamos, o feito de, de falar galego, eh, pero bueno, estamos falando dunha universidade chea de eh, grupos de efervescencia política, había un montón de grupos ao tempo, como dicía un filme italiano, La Chile era Vicina, e había tres ou catro movimentos eh, proxineses, maoístas, eh, grupos de todo tipo, e todos eles, hai que decir, que se expresaban en galego. E, por, por suposto, por boletín e a propaganda tamén se facía en galego. Por exemplo, eh, aquí a ERGA, que era o sindicato que estaba estudiantil, que era estudiante revolucionario galegos, pois tiña un boletín que, por suposto, era en galego e titulábase Lume, e que tiña un logo curioso, extraño, un certo modo, porque era que na primeira na portada aparecía un mapa de Galicia cunhas chamas ardendo no medio, non? unhas lapas, non? Era, era entón, eh, claro, hoxe en día, isto hasta podía ser políticamente incorrecto, porque podía pensarse que era unha premonición dos incendios que solan o país actualmente, non? Eh, pero non, non tiña nada que ver con eso, ni siquiera coa canción que un estudante que estudiaba aquí naquela época, fixo despois que era de Galicia, pero non queima, que eran torres, que era algo aquí de Filoxía, sino que isto, eu creo, eh, achácollo, e con isto xa termino, achácollo a que a nosa xeración, aparte das influencias políticas, eh, eh, e de todo tipo que viñan a través do cine, da revistas, da, do Sociedade de California, do maio do 68, etc., pois tamén tiña unha influencia da cultura popular da época, non? E entón, eh, había un emblema da cultura pop que era eh, unha, unha teleserie daquela do oeste que botaban as TSM na televisión que era Bonanza, que vimos todos os menos teleadictos de, que, que tiña televisión e Bonanza empezaba con unha cousa moi parecida ao logo que aparecía no lume que era un mapa que tiña la, eh, chamas no medio e dai saían os catro protagonistas que eran os irmãos Carvalho claro que o mapa que ardía en Bonanza non era o de Galicia, era o de Nevada, o estado de Nevada non? Eh, con isto deixo o saco escenario funesto da noite Oio rabuñar as couces Rillan túneles Pola leña da memoria Amnesia estrelada Sobre sombra contra luz Cando a dobre acende a cara oculta Esquiva, esquiva, que fu, Un tránsito entre dos ruidos demenciais. Intervalo disonante Lo silencio Lo cuarto anónimo que nos nomea. Ti, verso eco, Lembras o son da miña voz no espello antes de fuxir reflícteme reflícteme a noite do asalto enredaches un pesqueiro en chamas nadar na do meu seo entre o dique dos peitos aniñou o teu corpo a súa vida funeraria flamante ritual a nosa rebelión foi esquete as armas nas cinzas dun océano que amence con guerras aferroadas sinais de fume o seu oxígeno taquigrafa podedes elixir entre arder ou naufragar Estamos vimos rodeando este impoñente edificio convento de San Agostinho é eh, un dos moitísimos que hai nesta cidade religiosa é que foi desamortizado en 1800, se, eh, 1836 coa lei Mendizábal eh, polo liberalismo radical eh, había opinións entre os liberais da cidade de que facer con todas, todos estes bens desamortizados á Igrexa Había mesmo quen era partidario de demolelos e aproveitar a pedra para outras obras máis interesantes, co cal a cidade gañaría espazo, gañaría luz e, en definitiva, hixiene. Finalmente, o, o, este edificio foi conservado, parte eh, da súa, das súas instalacións foi dedicado a apartamentos, eh, alugados a particulares e parte foi dedicado a institucións como eh, el Liceo de la Juventud que abre as súas eh, portas e actividades en 1848, en plena resaca da revolución provincialista do pronunciamento de Solís, como sabemos. Ben, que ten que ver entón este edificio con Rosalía de Castro? Moito. Eh, Rosalía de Castro eh, múdase a vivir en Santiago de, de Compostela coa súa nai eh, eh, unha criada eh, alrededor de 1846 eh, non se sabe seguro sábese porque nesa época a nai de Rosalía de Castro Teresa de Castro vende a casa onde vivían en Padrón En 1850 sí que xa hai constancia de que elas viven en Santiago eh, en, na rúa Bautizados eh, por un censo municipal. Despois eh, tamén teñen vivenda na Porta Faxeira e no, eh, neste convento. Eh, é moi interesante que, que vivan aquí porque Rosalía ten aquí acceso a todas as eh, actividades interesantísimas que organiza o Liceo de la Juventud. Eh, a ninguén se lle escapa que os anos de, de adolescencia para, para unha persoa son importantísimos na súa formación. E Rosalía de Castro beneficiouse eh, dos cursos que o Liceo de la Juventud organizaba de debuxo, de música, de declamación, etc. etc. Ademais de ofrecerlle a oportunidade de relacionarse con persoas da súa xeración e con inquietudes artísticas e intelectuais. Eh, aquí eh, alterna con, con Aurelio Aguirre, por exemplo, con Eduardo Pondal, da que se fai moi amiga e, mm, e que vai a conservar a súa amizade durante, durante toda a súa vida. E, Eduardo Pondal que lle vai presentar a súa irmá, Eduardo Pondal, eh, que a vai invitar a, a ir á romería da Virxe da Barca, eh, con quen vive unhas xornadas inesquecibles que acabarán eh, eh, nun, nun feito tráxico, porque as dúas enferman de tifus e Eduarda morre. Vale. Moi ben, pois temos aquí a unha Rosalía adolescente formándose, relacionándose coa xuventude máis interesante de Santiago. O Liceo de la Juventud tiña, abría as súas portas ás mulleres e as mulleres participaban. Rosalía foi actriz, eh, nas actividades organizadas por esta institución, sabese seguro que participou polo menos en seis obras de teatro, algunhas de protagonista, comedias ou dramas, eh, Rosalía podía con todo. E fíxose moi popular naquela, naquela época en, en Santiago, por este, por este perfil artístico que, que ela tiña. Que máis sabemos desta época? eh, sabemos a través de, de Murguía un episodio que lle foi narrado por Rosalía de Castro e que mostra o interese que ela tiña, a súa faceta musical e o interese que ela tiña polo folclore da súa terra e que eh, aparece recollido no relato Ignotus onde ela lembra eh, o, eh, aqueles terribles anos do ano da fame de 1853 con moitísimas persoas que viñan eh, esfameadas das aldeas expulsadas das súas terras a pedir limosna a Santiago e como a porta eh, da casa onde habitaba atraído pola música que Rosalía tocaba había un neno que se poñía a cantar mm. Rosalía invita ao neno e xuntos interpretan algún, algunha das cancións populares que o neno sabía e que Rosalía eh, describe como unha cousa especialmente fermosa, especialmente emocionante. Bueno, pois nada máis. Rosalía desde 1846 ata 1856, eses dez anos fundamentais na súa formación, pasounos aquí nesta cidade, 1856 eh, lembremos que o, o ano do banquete de Conxo hai quen di que Rosalía se foi a Madrid escapando un pouco eh, do clima de, de represión que se viviu despois de, dese de banquete non o sabemos eh, seguramente Rosalía foi facer a súa vida intentou facer carreira literaria en Madrid e eh, non tivo nada que ver pero certo é que Rosalía era moi amiga de todo de, de boa parte dos que participaron e organizaron o banquete de Conxo. Moitas grazas. No motel morno do amencer O horizonte ispe As abas ambulantes Da surada pousa Os beizos do día No cigarro do albor E sala atractivo A neboa sensual que me sostén Tralo fume dirixo o teatro de sombras onde xogan as siluetas dos amantes ficcionais. Furtiva navegou o salitre da súa nudez. Magnético arpeu no calado do teu corpo. Afogarei o rumbo dos sentidos ata que o temporal me expulse destes versos peirao evanescente iluso es despertar. Todos os estudos apuntan a unha perda de galego falantes acentuada sobre todo nas novas xeracións. É evidente que o 50% da docencia en galego non é suficiente, sobre todo cando a área científico-tecnolóxica queda fora desa porcentaxe. Por que? Por que o uso do galego tanto nas aulas como nos medios de comunicación non se debe limitar só a eses espacios máis tradicionais á nosa lingua, como pode ser o cultural ou o literario? incorporar a investigación, a ciencia, as matemáticas ou ámbito empresarial, político ou judicial é fundamental para a súa supervivencia. O Concello de Santiago foi un dos pioneiros en actuar a pronta normalización lingüística alá polos anos 80. Dende entón, segue actuando e pondo en marcha distintas actuacións tanto no ámbito do funcionamento interno como de cara á sociedade. E faino tanto neses espazos máis tradicionais, dos que falaba antes, como no ámbito empresarial ou socioeconómico, fundamental para empoderalo e consolidado nas novas xeracións. No Concello de Santiago estamos no mesmo barco que os medios de comunicación que publican e falan en galego. Un barco ao que aínda lle seguen faltando apoios por enderezar ese rumbo. É o momento de pararse e reflexionar que axustes compre facer para que non se, por, non se perda a nosa riqueza lingüística? Que importancia ten a fonética e as variantes dialectais nos medios de comunicación audiovisual? Que modelo deberíamos de adoptar diante de todas esas posibilidades que ofrece a nosa lingua e, sobre todo, que contidos é necesario potenciar aos medios de comunicación para que as novas xeracións perciban o galego como unha lingua moderna e útil e de futuro. Que a lingua galega se consolide nos medios de comunicación é fundamental para a nosa supervivencia, para a súa supervivencia. E esta é unha tarefa de todas e de todos. Moitas gracias. A potencia da cultura e lingua galega galegas ten ainda que, ten ainda que demostrar moito, ten moito que avanzar, deixando del patente, como xa se dixo aquí, hai, son uns días tres rapazas daqui do, do lado, un grupo de Luón un grupo de Teo, hasta as Figueiras, que nos dixeron que non hai fronteiras cando temos intención, cando temos forza, cando temos empoderamento, cando nos damos conta do tremendo, do tremendo valor que ten a nosa cultura e a nosa lingua. Así que podemos demostrar non só ao resto de España, senón a todo, a todo o mundo. E con esa intención, e sendo certo que temos que mellorar o uso da xente máis nova. Temos unha xeración máis novas que teñen con as mellores competencias que tivemos na historia, en canto a ler, escribir, eh, entender, falar. que temos un problema de que non, non socializan en lingua galega. E iso, é un medio de comunicación é importantísimo, é importantísimo que, que facer, que non podemos dicir, tamén as administracións, todas as institucións, a Xunta de Galicia, que xa representa aquí, pois a primeira. Sabemos que non é un traballo fácil, pero sabemos tamén que Estamos sós. Me sumo á reivindicación, evidentemente, da necesidade de que eh, a presenza da lingua nos nosos medios de comunicación, no visual, na radio, na presa escrita, eh, en calquera outro tipo de medio, ten que tender a ser eh, a comunicación mayoritaria é o uso normal eh, dun idioma eh, que non se propio e as administracións temos a obriga e o compromiso de contribuir a que eh, esa situación se normalice. Como ben decían antes, os datos nos llevan a, a preocuparnos e a pensar pois, que as administracións, dentro do marco das nosas competencias, temos que tomar nota, temos que actuar pois para que eh, a perda de falantes en todas as cidades eh, entre a xente moza eh, pare. Non podemos permitirnos eh, que desapareza a nosa lingua por abaixo. ese sentido, pois, eh, novamente, eu quero parabenizar a Mega e a cada, un, a cada unha das persoas que fan posible a asistencia de medios en galego e que permiten reivindicar pois, que a nosa lingua eh, debe ocupar todos os espazos no ensino, nos, nos medios, eh, na cultura e eh, pois, eh, que nos permita efectivamente, como di a, o lema votar a lingua ao hacer xa eh, dende as primeiras etapas da vida pois hasta, hasta sempre. Gracias. especial. Ah. ¡No te lo vas a creer lo que me pasa! ¡Me acaban de renovar en la TVG! ¡Me acaban de renovar en la TVG! ¡En la TVG! Ah, ya! ¡Eh! ¡Eh! Y entonces tengo una tarea especial. ¿Ah? ¿Por qué? Porque voy a, voy a cenar con mis compañeros de redacción, ¿sabes? Ya, ya. Y entonces quiero hacerle unos canapreses pero que sea algo, algo especial. Ya, ya, ya. Y entonces el pan también tiene que ser... Especial. Ah, eh, ¿no? pan especial, no. Bueno, por mí. Oye, no te parecerá mal, ¿no? Es que te noto así un poco... Non, non, non, non, xa estou a feita todo tipo de encomendas a cada día máis, xa eh, porque cada día entra xente aquí na paradería que vai a ver, eh? Ah. Vale, entón, queres un pan especial, mire, se queres un pan especial para xente así tan selecta de la antigüedad, como me acabas de dicir, sí, eh? Pois pues entón vas ter que levar pan estranxeiro, non hai como quedar... Para quedar ben, hai que traer cousas... Tiño pan, tiño pan... Pero ahora tienes panes estranjeros. Teño pan francés. Και κοσμοπολίτας Ρούσος. Francés nada menos. Hombre. Que el francés no debe haber cosa más elegante. Hombre. A eh, eh, eh, un francés como voy a quedar. Mira, ya verás. Voulez-vous coucher avec moi <laughs> Voulez-vous coucher avec moi Oh chanter, a hacer, je vais faire de pain de ¿Qué? ¿Qué? Una baguette. A ver, que lo que, no, lo que necesita es algo más... Mm, algo más contundente. Contundente. con cuerpo, con fuerza, con... Contundente puede ser, puede ser una cosa inglesa, por ejemplo, bastante contundente. Hombre, ah, los ingleses cuando se ponen contundentes... <laughs> We don't need no education. we don't need no juice control. Hey, teacher, leave the kids alone. Will you want a burger, my lady? Thank you very much, ¿Eh? but a ver, Suso. ¿Qué? ¿Cuánta hamburguesa? Hola, yo te cemento todo, mira, A ver, a ver, que necesito algo sofisticado, que es gente de la TV, ya te digo. Ah. Una cosa cultural, una cosa, no sé... Operística. culturale, operistica c'è sei Un ballo operistico. Ma tu sole, più bello in te, a sole mia, sta in fronte a te, o sole, o sole mia, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Un panetone italiano mia ragazza! Έτσα! Σούσο! Και τους υπηρετούμιστε πάλι πάνω στρακείο. Πάμε πράσινη, δηλαδή, περτί μου βεσούσι, ε. Λουέκα, τέτοια. Λέω, σας que κουτσί πασό. Perdiți la lingua. O cum eu ce-o gato. A mea vista está, eh, é un eh? Sí, mucha gente. Uf, ah, feito, carne na lingua. Ya. A ver, cando, cando foi? Pues ya va para, no sé, pero puede irte para, para dos años o así. Dos años, sí. sí. Eh, eh, la verdad es que no venía por aquí porque ya te tenía miedo. Ya, bueno, mi miedo tampoco hay que tener miedo. Pues mira, ocurrió todo una noche de marcha a la salida de Liberty, ¿sabes? ¡No Liberty! bueno, que tiró tiro a Liberty, se tiene que un antro, o antro, me tiró a Liberty. Mira, a ver, en gallego no digas, en un liga las tipas, pau, perder una barra, vaya barra. Eh, Pues, pues, ya te digo, era una fiesta de disfraces, porque era una, una fiesta del Halloween. Halloween. es Halloween, Halloween, Halloween, o sea, a mí solo me Halloween. ¿Qué No, es una fiesta de Halloween. A ver, que la gente en noviembre va disfrazada y, hace cosas como de la muerte. Ah, no día, no día de santo, no de difunto. Bueno, no, no, ya. a ver, que te estás desviando. Y el caso es que yo estaba allí en la fiesta y no sé cómo ocurrió, porque yo entré en Liberty hablando gallego y, de repente salí que ya no Yo, yo desconfío de un tío que estaba o sea no, bueno, yo también quería ligar contigo, ¿eh? A ver, es que el problema no es que yo perdiese mi lengua en Liberty. Sí. volver. El problema es que yo creo que me lo robaron. Ah, pero que, que, que, que é o que son, son que vos pasa, eh? Levan 500 anos aquí igual. Arcebispo, xornalistas, bueno, que menos hai, hai xornalistas de todo, eh? Bueno, xornalistas, abogados, abogadas, mestres, eh? Todos que vos quitan a lingua de diante da cara desde fai 500 anos, non vos dades conta que como, é como se si estás aí, aí debaixo das uvas, o sea, debaixo da, na parra, non me das uvas. Home, Yo desconfío dun tipo que estaba allí disfrazado, como te estaba diciendo, sí. que, que que dices tú que sería un auténtico agente de la amistad. Home, claro. Que no era unha disfrazado. Home, claro, que se tenía un que levan 500 anos, ano tras año, con todo tipo de legislacións para acabar, home. Aquí que quitamos la lingua nada, non vos dades de conta de nada. Eu no non digo más nada porque Yo te digo que no, ¿eh? Yo te digo que no. Estaba tranquilamente bailando y cuando me di cuenta, así quedé. Que no es que no quiera, eh. Es que no puedo, no puedo pronunciar palabra en gallego. Ni, ni oral, ni escrito, ni para nada. Que no me sale. Ah, e agora vas ir a unha cea con xente da Tío Vegá, pero tampouco chupa e falla. ¿eh? <laughs> bueno, y para los contratos, para renovar, nada, porque como tengo suerte que hace años que tengo el cerca 4. Y entonces ya solucionado. Cuando é bueno, le vas un papel, le vas o papel xa está. Claro. Bueno, fue lo que me salvó. Si no, igual lo pierde todo. Hombre, claro, claro. Bueno, a ver, que nos estamos desviando y tengo que ir para el teléfono. A ver, venga. Sí, pero... De... pan? especial. Pues La broma estuvo bien y tu retranca de siempre me gusta mucho, pero necesito un pan. Mira, este, este pan de Ousa. ¡Ousa! Quita, quita, espera, espera, espera. Ousa, Ousa, bien sé dónde es. Ousa te está al este de París. París no, mami, a ver, este también... No, no, Ousa. Friol Lugo. <laughs> Está no mapa que vin eu mesmo, eh? Cuidadinho, eh? Ousá, pan de Ousá, aquí estás, eh? Ya, pero ¿Eh? siendo pan de Ousá, tío Lugo, eso va a ser elegante. Home, elegantísimo. Tens este, Sí, sí, pero pruébale aí, pruébale. A ver, pruébale. Ese, ese, ese. Ese, ese, ese. Pan de Ousá. Vai, provali. Mm. Mm. Oh. Oh, oh, oh. Préstame. Oh, oh, préstame. Oh. Acabas de dicir préstame. Que dixo? No, no, ahora xa estamos con subordinadas. que, como que que dixe? Que dixe? Dixaches antes, préstame, agora dixaches que dixe? Soy muy interrogativa. ¡Oh, mi madre! ¡Oh! ¡Dices que me presta! ¡Oh, cómo me presta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Trae para acá! No, no, no, no, espera, espera, espera, que tiene más pan. qué que cousa boa, Este pan, pan de artes de Ribeira, eh? Moi bo. Pan de... Ribeira, Ribeira, Ribeira con B, por certo, eh? Hai algún... Vamos a ver, Ribeira con B. Se é Ribeira, terá que ser ao lado dun río, eh? Vamos ao lado do mar, Ribeira, vale. Pro, espera, prova Este Veste daqui do lado da cá. Aí, aí, prova lle. Ribeira. Ah, Ribeira. Eso entón é Ribeira da Arousa. Claro. Ah, Ribeira da Arousa. Prova aí. Ois, ois, ois. Eh. Jústame, sabes? Justa. Oi, parece trigo, non? Agora senteu. Mestura. Xuxo. Que? Xuxo que estou falando con Heves, ese. Mamaiña. É como falaba a miña boa. Ai, luz, luz, cruz. Ai, luz, cruz. Apaga o candil, mano, cachos, chus. Home, que, que abundancia, por que non lle metes eu que sei? Armonización vocálica. Armonización vocálica. Como direi? Mi Meniño. Ah, o oh, oh meniño Ahí está. Ahí estamos. Ah. E ahora tenemos... No, no, espera, espera, espera, que despois... Ahora tenemos este pan de cea, cousa consistente. De cea. Pan de cea. De cea. Cea, Ourense, está tamén no mapa, abaixo de Friol. Ah, eh? xa. Pero, e, ese é un pan bo? Home, é un pan, non vai ser un pan bo. Pan de cea. Xo di a palabra, di. Prova, prova, prova. Brava aí, está no medio, aí, ese, ese, ese mesmo, aí está. Perfecto. Oes, eh? oes, que é como diz tu, eh? Tanto este, como a esse, como a, como a, mira, como a este que tenho na mão. Na mão! Na mão! Na mão, aí estamos, mão. Que bem, que maravilha, eh? O pan de cea, galego de cea, un arrego de tres. Oh, oh, oh, oh. Eh. son unha maravilla, e vou nos levar todos, Porque canto máis pan como, eh. máis galego fala. E eh, canto máis galego falas, máis estrela parece, xa parece outra distinta que aquí chegar que fai un cacho, eh? Aí ah, está. ai, Souso, non sabes canto te agradezo, eh? Canto te agradezo que me axudaras a recuperar a miña lingua. Me daba unha vergonza ter que volver a poñerme a falar galego polo que dirán, xa. se rían de min ou xa, xa, xa, xa, xa, xa, que... xa, non vou deixar de falar a miña lingua ah. de pase o que pase. estás Nunca máis na vida. Ah. Ai, espera que chama xe É eh, que... Deica, é xuxo. Deica, deica, deica. Deica, deica, pero aquí de pagar non se lembra ninguén. anótame aí. Anótame aí que a partir de xe vou vir todos os días Un momentiño, sí. A partir de xe vou vir todos os días comprar ese, ese pan que leva a nosa lingua dentro. Xa, no, no. Sí, que foi? por certo. Eh, que foi? Ten en conta. Como, como, que, que, como que falo raro? non falo raro nada. Por, por, non me pasa nada que me vai pasar. Ei, que, que teñas conta que o galego hai que aguantar del, de acordo? Porque se non venen, quitancho de diante da cara, nin conta vos dades. Canta inocencia, miña mãe, de, de ver unha escena interpretada os cintillans, unha escena ademais dunha baseada nun dos relatos de in Galicia de Sergio Sende. do xornalismo en galego. Mm, temos que seguir facendo. É evidente que hai que reivindicar o traballo que facemos cada día en galego, pero sempre que defendo o galego fago afastado da política, eh, das normas, da burocracia, eh, do mesmo xeito que ninguén se te pasaría pola cabeza, salvo algún descerebrado. Tirar todo isto para construir o mellor un piso, a ninguén se le pode ocurrir que o galego euskera ou catalán desaparezan, porque as linguas son patrimonio material, e son patrimonio de peculiar, porque hai cousas que non se poden dicir de outro xeito. Morriña é algo que non se pode traducir en unha lingua, eh, un galego sabe que noxo non é o mesmo que asco, Ahora os castellanos volantes saben dicir terra, pero tamén aprenderon a dicir riquiño, e danse conta que riquiño non é exactamente un rico moito. Entón, todo é un patrimonio material que hai que cuidar, que hai que preservar. Pero, como digo, somos a Asociación de Medios en Galego. A parte de Galego temos que seguir coidándoa, pero creo que tamén temos que empezar a reivindicar a parte de medios, ¿no? Hoxe saiu en varias ocasións desde o principio, cando o noso presidente Enrique as mencionaba, ahora mesmo Valentín, as tanxugueiras. Bueno, pues hai que decir que moitos medios, hai dous anos falábamos de tanxugueiras cando presentaban os seus primeiros discos, agora coñece todo o mundo, pero eso sucede moi a menudo. Os medios en galego ocupan outros en Galicia que non ocupan outros medios. Falan de cousas moi próximas, de información local, e moitas veces atopanse con moitas dificultades para contar esas cousas precisamente porque non se detenen en conta moitas veces como medios de verdade, que o son, son medios que traballan con dignidade, 140 medios en galego que fan cada día unha información veraz, unha información coidada, unha información, como digo, moi digna, que creo que temos que reivindicar. Sobre todo porque moitas veces, como pasou con tan superiores, tempo despois atopamos, e xa contábamos, resulta que agora o descubren os grandes medios, os máis medios, De, de repente, dicen, caramba, pero se en Galicia faise boa música, se en Galicia hai, hai cousas moi interesantes Pois sí, non se o contábamos fai tempo, e iso pasa con Tensureiras, pero con outras moitas cousas. Así que en este día dos medios en galego que os estamos celebrando, creo, creo que temos que eh, celebrar e reivindicar as dúas partes da Asociación de Medios en Galego, a de medios e a de en galego. Muchísimas gracias a todos por participar no roteiro en moitos anos e moita vida para los medios en galego. Eh, agora imos a, nestato que temos para vos que vos Estados Unidos estamos celebrando o Día dos Medios en Galego eh, organizado pola Asociación de Medios en Galego, AMEGA e eh, agora temos un, unha actuación moi especial eh, Rosalía Fernández Rubial poeta que nos vai a facer un recital acompañada de acordeón deixemos con ela É para nós un placer para María e para mí estar hoxe aquí nesta praza pétrea eh, celebrando o Día dos Medios en Galego, non? Eh, todos os poemas que, que interpretamos aquí están no libro de Desnortada, eh, dábanos a impresión de que un barco estaba a invadir a Praza de Cervantes, eh, nunha imaxe poética que ademais ten ten escrito María Lado, non? Que parece que na Praza de Praterías iba a vilomar da do Atlántico, non? E ata a Costa da Morte, e iso era un pouco o que estábamos a sentir aquí. Pois xe, moitísimas grazas. E queríamos pechar eh, lendo eh, o Nordés, eh, bailando o Nordés Blues, eh, nesta nesta cidade que podería ser unha península, un corpo península de poeta e da comar non nos invada eh, na súa natureza si nos invade a través das imaxes e, por suposto, a través das fontes, non? Eh, e a través sempre da lingua que é o único que nos queda. As cordas do Nordes Xamen un de ante nas plantacións de algodón que arraigan o mar. Escravas dunha estirpe libre trincamos con dentame armónica as argolas matrices do palangre. Embriagándonos coas brincas que nos aleitan o corpo as salseiros. A percusión das nosas cabelas sepulta as areas movedizas dos confins estremecendo os axouxeres que enredan as ringleiras do tempo. Pombea o libro da ría as páxenas das nosas as. Secadoiro de linguas tribo a través. sete millas do apego. Alan os encaixes no horizonte, a partitura mallada do vento, trenzando a clave dos mitos que nos arrolaron. Sen fin, o retorno do cerco aperta a danza deste ser perpetuo, anoado o cabo solto do verso insurxente, onde texan os nosos bruidos corais. Pulsos alén, calada fora, as nosas aletas avalan la música este embarcadero aéreo. Tormenta Tuareg, ciclón lar, a babor, peito adentro, noroeste plus, escamado. Noroeste eh, Plus. María Alberto Santiago. Radio Los zapocones. alternativa.